Tot ce e pe lume are un rost anume, Mărul ne dă merele, părul ne dă perele, Norii ne dau ploaia, lâna ne dă oaia. Tot ce e pe lume are un rost anume, Somnul ne dă visele, Caisul, caisele, grâu le dau ogoarele și lumină soarele. Tot ce e pe lume are un rost anume, flori ne dau grădinile, ouă dau găinile, pânza nodăinul, strugurii dau vin. Tot ce e pe lume are un rost anume, Pește ne dau bolțile, minte ne dau cărțile, Miere dau albinele, omul bun dă binele. Tot ce e pe lume are un rost anume, Toate, Doamne, le-ai creat, tu atât de minunat. Noi cu toții te slăvim și cântând îți mulțumim.